بسم الله الرحمن الرحيم U ime Allaha, milostivog, samilosnog. حميم Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم Knjigu objavljuje Allah, silni i sveznajući. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير koji oprašta grijehe i prima pokajanje. koji strahovito kažnjava i obilno nagrađuje. Drugog Boga osim njega nema, njemu se sve vraća. Ma yujadilu fi ajati Allahi illa allazina kafaru fala yagrurka taqallubuhum fil bilad. O Allahovim ajetima raspravljaju samo oni koji ne vjeruju, pa neka te ne obmanjuje to što se oni po svijetu kreću. Njega slavimo, njega veličamo, njega uputu i pomoć i zaštitu tražimo. Na njega se oslanjamo i svjedočimo da mimo njega uzvišenog ne zaslužuje niko ni na nebesima ni na zemlji da bude obožavan. Neka je salavat i selam na posljednjeg poslanika Muhammada sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na Allahova odabrana roba, zatim na njegovu časnu porodicu i sve one koji im u dobru na jasnoj uputi slijede sve do sudnjega dana. A zatim, braćo moja draga, kaže Allah te bareke ve ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi Innama mu'minuna ihva u istinu su samo braća. I danas imamo priliku često puta da čujemo ovaj govor, ja ehi, ja ehi, brate, brate. Međutim, na veliku žalost, malo je onih koji istinski razumiju šta znači ovo kad nekome kažeš, ovo moj brate. Šta znači ovo, kakve posljedice ima, šta za sobom povlači i kolika je tvoja obaveza prema onome kojem si uputio ove riječi. U istinu Allah te bareke ve ta'ala među vjernicima je uspostavio zakon i učinio da jedan naspram drugog ima ogromna i velika prava. Da bi ova ljubav i da bi ovo bratstvo bilo istinski, mora da se ispuni nekoliko stvari. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, a radiallahu sallallahu wasallam kod Ebu Hureyre radijallahu anhu, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, La tedhulu džennete hatta tu'minu. Nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. la tu'minu hatta tehabbu. A nećete vjerovati sve dok se ne budete među sobom voljeli. la adullukum ala še'in. Iza fa'altumuhu. Tehababtum. Za nećete da vas uputim na nešto ako to budete činili, volit ćete se. Efšu salama bejnekum, ravahu muslim. Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem upućujući nas na dobro koje će između nas stvoriti ljubav i povećati naše odnose i ljubav, kaže širite selam između sebe. U početku ovoga haditha vidjeli smo kako Resul sallallahu alaihi ve sellem objašnjava da nema dženneta mimo vjerovanja, a da nema istinskog vjerovanja među Allahovim robovima sve dok ne bude ljubavi među njima. A da bi se desilo da bude ljubavi među Allahovim robovima, nasihati nas na nazivanje selama i širenje salama među nama. Mnogima ova riječ možda ne znači puno. Mnogi će možda reći, pa dobro, selam, Međutim, braćo moja draga, ono što je Resul sallallahu alaihi ve sellem rekao istinu ima veliki značaj. Mi danas imamo priliku da vidimo dvojicu braće, žive po Kuranu i sunnetu, vladaju se, okreću glavu jedan od drugog. Nema salama među njima. I kad ovaj ugleda kaže, subhanallah, prođe juče kraj mene i ne nazvam ni selam. Onaj drugi nešto promrmlja, ne znam ni šta mi reče i automatski istog tog momenta ona ljubav, ako je bila do tada, počne da vrijedi. Već je šeitan našao vrata na koja je ušao. Samo što si prošao pored brata, nisi mu nazvao selam. Zbog nekih stvari koje mu možda zamjeriš, već si pustio šeitana da uđe. I već si mu vrata otvorio kroz koja je on ušao. I već je bratstvo i ljubav narušena. Zatim, braćo moja draga, kaže Resul sallallahu u jednom od haditha u kojem upućuje na tri stvari. Kad se nađu kod Allahova roba, osjetit će slast imana. Jedna od njih je illa Da voli čovjeka, a ne voli ga ni zbog čega osim radi Allaha. Braćo moja draga, Danas čim vidiš da su dvojica ili trojica počeli nešto malo bliže i nešto malo bolje da se druže i obilaze, čim se raspitaš vidit ćeš da je tu neka dunjalučka korist. I ona traje sve dok traje ova korist. Čim ona prestane i čim ona izblijedi i čim dunjalučke veze popucaju, popucaju i odnosi među braćom. Popucaju i odnosi među ljudima Zbog toga istinska ljubav u ime Allaha te bareke vetala. Kad čovjeka voliš samo radi Allaha azza ve ona ti donosi ono što ćeš ga trajno voliti. Ono radi čega ga nećeš nikad zamrziti, osim ne do Allah, ako se desi mržnja radi Allaha, kao što je došla i ljubav radi Allaha, ukoliko taj bude zaslužio. Zatim, braća moja draga, Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, an radijallahu od Anasa radijallahu an, la yu'minu ahadukum, niko od vas ne vjeruje, hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li Sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli samome sebi. Koliko je od nas onih i da li ima među nama neko ko bi volio i želio da neko o njemu nešto ružno govori, da se o njemu nešto ružno priča, da ga podesi i pogodi neki sive zbog ruku i jezika nekoga drugog. Ima li među nama takvi, braćo moja draga? Ima li među nama takvi koji bi volili da zanoće gladni i oni i njihove porodice? Ima li među nama takvi koji bi volili da se onima šire bestidni govori? Wallahi, smatram da nema. E sve dok ne budemo ovako prema drugima se obhodili i prema našoj braći i dok ne budemo vagali naš govor i svezali naše jezike i naša dijela, dok ne budemo usmjerili prije nego što im počinimo i kažemo dok ne budemo razmislili da li je to ono što bi ja volio da se o meni kaže. Da li je to ono što bi ja volio da mene nakon toga pogodi. Ako je to, onda učini, onda reci, onda uradi prema svome bratu. Ako nije, ostavi se toga, jer si ti prvi koji ne želiš da se tebi slično nešto desi A nećeš biti vjernik sve dok ne budeš želio da se desi tvome bratu ono što se dešava tebi i ono što bi volio da se desi tebi. Zatim kaže Allah te bareke ve taala Muhammedu Rasulullah Muhammed je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم A oni koji su sa njim, oni su žestoki prema kafirima, a samilosni među sobom. U drugom ajetu kaže Azza ve Jal, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ وَلَعَفِينَ عَنِ nas. To su oni koji udjeljuju tajno i javno. To su oni koji svoju sržbu savlađuju. i to su oni koji ljudima praštaju. Braćo moja draga, da bi ljubav među nama bila, moramo biti spremni jedni drugima da oprostimo greške. Hulikal insanu da'ifa, u istinu je čovjek stvoren slabim i nema onoga koji neće na dunjaluku pogriješiti. Niko od ljudi nije sačuvan te greške. Pa tako kad tvoj brat pogriješi prema tebi, znaj da si ti sljedeći koji će sutra prema njemu ili nekome drugome pogriješiti. Pa da li bi volio da se tebi oproste tvoje greške? Da li bi insan volio da sretne svoga gospodara, azzeveđel, a da on ne oprosti njemu njegove grijehe? Nema takvog, braćo moja draga, koji istinski Allaha. Zato neće biti ljubavi među nama, dok ne budemo sagledavali situaciju i dok ne budemo praštali jedni drugima tamo gdje se može praštati. Sve dok se ne budemo istinski volili i razumili da je ova vjera, ova uzvišena vjera, satkana na tome da čovjek mora živjeti u zajednici, i da mora pomagati tu zajednicu. A kako pomoći zajednicu, braćo moja draga, ako budemo okretali glave jedni od drugih? Kako pomoći zajednicu, ako ne budemo se volili u ime Allaha? Ako ne budemo bili u stanju da komuniciramo onako kako je to naređeno? Zato kaže Allah te bareke ve posjećajući onoga kome je oprostio sve grijehe فبما rahmetim min Allahi linta lahum. A ti si samo Allahovom milošću blag prema njima. وَلَوْ كُنْتَ فَذَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّ مِنْ, min حَوْلِكَ A da si ti grub i osad prema njima, oni bi se svi razbježali iz tvoje okoline. Kad bi Muhammede sallallahu aleyhi ve sellem tvoj odnos bio prema ljudima takav da si grub da si žestok prema vjernicima, oni bi svi pobjegli od tebe. Mnogi, braćo moja draga, danas, kad govore o blagosti i milosti, kad je primjenjuju, primjenjuju je nad onima nad kojima je ne bi trebali i ne bi smjeli primjenjivati. U najmanju ruku, krijući se iza davetskih poteza, pa kažu ovo je da'va i mi smo na tome i mi smo na tome braćo da ljude treba blago pozivati u Allahu vjeru neće niko slušati ukoliko budeš grub prema njemu ukoliko budeš namrgođen svaki dan prema svojim komšijama pored kojih živiš ukoliko budeš okreto glavu od njih Nemoj očekivati sutra kad dođeš i doneseš neki CD ili poželiš da mu uputiš savjet, nemoj očekivati da će te saslušati. I mi to govorimo i mi stojimo iza toga da je mudrost u davi lijep odnos prema ljudima. A sa drugu stranu, braćo moja draga, oni koji su svjesni i kad su svjesni, da prema ovakvima mora biti blag i mudar. Kakav onda treba insan da bude prema svojoj braći? Kakav onda odnos treba da bude jednog od nas prema drugom? Oni koji svaki dan staju u safove jedan do drugog. Oni koji su danas, a i sutra spremni da se nose sa svim belajima i nedaćama koji će doći i koji dolaze mi vidimo, braćo, da su svi okrenuli leđa od nas, da nas svi preziru, da nas niko ne voli, da nas svi ismijaju, da su nas svi ostavili na cjedilu. Zato nemojmo sebi dozvoliti da mi unutar nas ne budemo čvrsti kao bedemi, ne budemo poput zgrade, ješuddu ba'd, jedan drugi dio da učvišćuje da pomažeš brata kad je u nevolji i kad je u belaju, da ga razumiš u situaciji kad je slab, onda kad njegov iman opadne, onda kad vidimo da je počeo da šara, tada još veća obaveza prema njemu je. Tada imamo još veću obavezu da ga pozivamo, da mu lijepo objasnimo, da ga pomognemo, nadajući se nagradi Allaha te bareke vetala i da taj brat popravi svoje stanje. A nikako da na brzinu iskrižamo ga i odmah ga odbacimo. Sjetimo se, braćo moja draga, onoga koji pije alkohol među ashabima. Pa neki hoće da ga proklinju. Pa Resul sallallahu alaihi ve kaže, pusti ga, nemojte to činiti, on voli Allaha i poslanika sallallahu alaihi ve Mi, braćo, danas živimo u vremenu kad je teško biti na istini, Svaki nam pojedinac treba, kad čovjek dođe među nas, ukoliko je došao sa iskrenim nijetom, to puno govori. Jer ljudima je teško, braćo, da skupi hrabrosti, da uđe u ovaj mešćin. Da uđe ovdje zbog onoga zla i laži što se širi onama. I onda takav koji dolazi ovdje nakon godinu i dvije skupljanja hrabrosti da dođe on mora odmah sa vrata da osjeti da ono što o nama govore nije istina, da je laž, da među nama prepozna ljubav i milost koju Allah te bareke tada spušta na vjernike. I kad oni to vide i kad se to desi, onda će ljudi početi drugačije razmišljati i govoriti onda će Allah te barek i dati i u našim srcama da bude ljubav među nama. I onda ćemo biti u stanju i imati snagu da i drugima dostavimo ovo što pričamo i ovo što zastupamo. Zato, braćo moja draga, obaveza je svakome muslimanu, ukoliko nije u stanju i ne poznaje i nije sposoban da sprovodi da u javnu onako kako treba. Bolje mu je da šuti. Zadužit ćemo ga nečim drugim. Daćemo mu neki drugi posao. Ali živ bio sjedi tamo, nemoj ti ići među ljude. Jer ti ne znaš s ljudima. Jer braća grade pet godina odnos da izgrade među jednim pojedincom. I onda dođe jedan i sruši to preko i onda dođe jedan i sve to pokvari. I onda onaj koji ništa ne razumije, samo gleda jel nosi bradu i kratke pantole. On mjeri o tome. Ništa drugo. Zatim, braćo moja draga, kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme, kullul muslimi alel muslimi haram, svaki vjernik drugome je zabranjen, demuhu wa maluhu wa irduhu, Ravahu muslim. Njegova krv i njegov imetak i njegova čast je haram svakom drugom muslimanu. Braćo moja draga, u istinu su ovo stvari koji svaki čovjek ne dozvoljava nikom da se uplete. Ukoliko bi se desilo to, Okaljo mu je njegovu čast, srušio je njegov imetak, povrijedio je njegovo najsvetije i ne smije se to desiti vjernicima, da ulaze u čast, krv i metak drugih vjernika. Budi od onih koji će praštati, budi od onih koji će pomirivati, budi od onih koji će ljude upućivati na hajr. I samo tako očekuj uspije i u davi u svemu. Ja sam imao prilike, braćo, da boravi među ljudima koji su razumili istinski šta znači pozivanje u islam i naučili i razumili ispravne metode. Prije svega, to je produkt njihova odnosa među njima, blagosti i ljubavi. I u istinu kad im vidiš, ti prepoznaješ tu ljubav među njima. I plod te ljubavi jeste da svaki dan ljudi koji su vani, žele da i oni budu dio te ljubavi. Žele da i oni budu dio toga da i neko voli, da neko vodi brigu o njima, da se neko raspituje o u stanju. I zato ljudi ulaze malte ne u skupinama. elhamdulillahi rabbil alemin. Zato i mi, braćo, ovo stanje što vidimo na ulicama, ovo što u naše mešćide godinama niko ne dolazi novi, Nemoj da krivimo druge, krivimo sebe, braćo. Nismo se preispitali, vrlo malo se preispitavamo. Ova hudba nije kritika, braćo, na račun bilo koga. Želim samo da nam ukažem na važnost ljubavi u ima Allaha, na plodove ljubavi u ima na šartove uslove koji su opisani Kur'anom i sunnetom, da bi ta ljubav među nama bila. Zato kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, a nebi radi Allah an, anna Rasulallahi sallallahu alaihi sallam kal, od Ebu Hureyre Allahu an, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam u istinu je rekao, Hakul muslimi ala muslimi hams, pet prava muslimana kod drugog je muslimana, reddu selam, odazivanje na selam, malo prije smo spominjali šta to znači. Vajadetul marid, obilazak bolesnika, u dženajzi, slijedjenje i ukopavanje dženaze, U iđabetu da'veti, odazivanje na poziv brata kada te pozove, o tešmitul atisi, i da svome bratu na kihanje kažeš, jakhamu kellah, Braćo moja draga, ovaj hadith upućuje na velike blagodati i koristi. Kada nazoveš i odgovoriš svome bratu selam, to je znak da te voli, to je znak da te cijeni, to je znak da te ne omalovažava. Kada ga obiđeš kad je bolestan, u momentima kada mu je potrebna ništa drugo osim topla riječ, riječ nade i utjehe. Ova stvar se ne zaboravlja, braćo moja draga. Sjetimo se židova koji podmeće Resulu sallallahu alaihi wasallam svaki dan na njegov kućni prag, izmet i slične stvari. Pa jedno jutro osvano, a ono nema ništa. Pa kad prvo šta je učinio, otišao je da vidi šta se dešava. Jer je znao komu je to postavio, Pa je otišao da vidi zašto ovog jutra pred njegovim pragom nema izmeta i nema sličnih stvari. Pa kad je došao i dobio izum da uđe, kad ga je ovaj ugledo, kaže, otkud ti? Ti si zadnji kojeg ja očekujem da mi se pojavi na vrata. Pa onaj kaže, zabrinuo sam se da nisi bolestan, pa sam došao da vidim. I ovaj prima islam. Ovaj prima islam zato što vidi u tome nešto što nema nigdje. I kada bi čovjek našao vremena bar jednom mjesečno, da posjeti nekog poznanika koji je bolestan i da u tim momentima njegove tuge iskoristiš priliku da ga pozoveš. Vidio bi, brate, koliki su uspjeh i rezultat za toga stoje. Zatim, braćo, pratiti dženazu, kada neko od nas preseli, počast i veliki znak, mene pitaju, Zašto nisi otišao onome na dženazu, a ovome si otišao? Pa njegova majka okreće glavu od mene, od ovoga što je preselio, a ja mu nisam otišao. Iako su kjafiri, iako su mušnici, iako ni u šta ne vjeruju, iako se ne brinu gdje je završio onaj nje umrli, ali ga brine to zašto ti nisi došao auto ti pred kućom, on te prati, on gleda, bilo ti je auto, a tebe nema. Gdje si, šta si? Pa im onda mi objasnimo u čemu je razlika između ona dva mejta. Pa im objasnimo zašto smo jednom otišli, a drugom nismo. Nadajući se da će Allah te bareke vetala otvoriti njihova srca. A u najmanju ruku smo im dostavili i zato sada svugdje gdje dođu oni pričaju o tome. Kaže nije ošao na dženazu tom i tom najbližim urođak. I nisu ni svjesni da Allah te bareke preko nevjernika širi ovu stvar. Širi ovu vjeru na najbolji, najljepši način. Tako da danas gdje god dođu pričaju o tome. I svi znaju da Allahovi robovi naklanjaju dženaze, to jeste sprovoda onima koji na Dunjaluku nisu živjeli kao Allahovi robovi. I to su te blagodati, braće moja draga. Zatim kaže Resul sallallahu alaihi ve sallam El muslimu men selim el muslimuna min lisanihi o jedihi. Musliman je onaj od čije ruke i jezika sigurni su drugi muslimani. U drugome hadithu Resul sallallahu alaihi sallam kaže svojim ashabima radi Allahu anhu, etedruna men gibe, znate li vi šta je to gibe? Valu Allahu Rasuluhu a'lam. Rekoše Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi ve najbolje znaju. Vidimo kako su postupali ashabi radi Allahu Nisu govorili ništa kad su znali da među njima ima neko ko to zna bolje od njih. Pa kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, zikruke bima jakre, da spomene svoga brata po onome što on prezire. Kil, pa neko reče, Eferejte in fi A šta kaže, šta misliš na to, Allaho poslaniče? Ako bude pri mome bratu ono što ja kažem, pa إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته Pa reče Resul sallallahu alaihi wa sallam, ako bude pri njemu ono što si ti rekao, ti si ga ogovorio. A ako ne bude to pri njemu, ti si ga potvorio, natovario si klevetu na njeg, natovario si još nešto što je gore. Dakle, braćo moja draga, definiciju gibeta vidimo u ovome hadithu. Reći o svome bratu nešto što je pri njemu, nešto što je istina, a on prezire da se o njemu to govori. On ne voli da bude spomenut po tome. I to je gibet, braćo moja draga. Kaže Allah te bareke ve ta'ala podučavajući nas kako i kad ćemo se voliti يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم O vjernici, klonite se sumničenja. U su neka sumničenja grije, veliki grije. Nemoj da se desi među vjernicima da sumnjaju jedni na druge, bez ikakva povoda, bez ikakva razloga. Ola su i nemojte uhoditi jedni druge, jer čim počneš da sumnjaš na svoga brata, čim te šeitan tu pobjedi, ti ćeš početi i da ga uhodiš, da bi sebe uvjerio i potvrdio ono što ti je došlo sumnje. Pa ako te tvoj brat primijeti da ti njega uhodiš, već si pokvario odnose braske, a prije toga si već ušao u zabranjenu zonu, ušao si tamo gdje Allah te barek i vatala prije ti kaznom i na ku i na ahiretu. I nemoj da jedan od vas gibeti drugo, Nemoj da neki od vas gibete druge. I onda Allah te barek i vatala opisuje šta je gibet. Šta gibet predstavlja? E yuhibbu ahadukum. E ya'kula lahme afihi mejten فَكَرِهْتُمُوهُ Zar bi neki od vas volio da jede meso brata svoga umrlog? فَكَرِهْتُمُوهُ A vi to prezirete. Allah te bareke ve objašnjava vjernicima da je gibet, da je govor o svome bratu, o onome što on mrzi da se kaže o njemu, iako je to pri njemu, da je to ravno jedenju mesa svoga brata umrlog. Može li neko od nas zamisliti to stanje da sjedne za sofru u kojoj će biti pripremljeno meso njegova brata? Wallahi billahi danas su rijetki oni koji sebe uspijevaju da sačuvaju od ove sofre. I ne samo to, toliko je ljudima ova stvar postala nebitna. Toliko kod ljudi ova stvar ne izaziva gađenje, niti o njoj razmišljaju, niti išta to predstavlja, tek tako jednostavno, tek tako lako, reći pa bilo ne bilo, čak nisi ni siguran da li je istina, a riječi su već izrečene i prenešene, ne razmišljajući o, posljedicama tih riječi. Možda će tvoj brat bom tih riječi završiti na robiji, a ti nisi ni svjestan. I šta ćeš onda kazati? Alali, brate, nisam ja to tako mislio. Hoćeš li makar u stanju biti da obiđeš njegovu porodicu nakon toga? Allah te bareke vetala najbolje zna. Ali u istinu, razmislimo, braćo, o ovim stvarima. Razmislimo i uzmimo ih u obzir. Nemoj da nam tek tako jednostavno govor o našoj braći koji svakako izaziva udaljavanje jednoga od drugog. Ne može se roditi među muslimanima ljubav ako oni budu spominjali i govorili jedni o drugima ono što ne bi volili ovi da čuju. Ne može se desiti tu ljubav. Vjernik mora naći opravdanje svome bratu. Tražiti mu 70 opravdanja prije nego što dođe do sumnje i ovih stvari. Ispričat ću vam jedan događaj koji mi je se desio prije nekoliko dana. Došao sam kod jednoga brata, pozvao me, brata kojeg volim u ime Allaha i cijenim, i brata kojeg znam samo po hajru i dobru. I došao sam kod njega u njegov stan, pa smo sjedili i pričali i razgovarali. I onda je nastupilo vrijeme namaza. I on ustaje, odlazi u kupatilo da se pripremi za namaz. A ja prilazim balkonu, želeći da vidim da li napolju pada snijeg. I u tom momentu ugledam tamo, na terasi, pepelnicu i u njoj nekoliko ispušenih cigara. I prvo šta mi pada na pamet, nakon što je šeitan pokušao da mi ubaci šubu, Pada mi na pamet ovaj ajet, braćo moja draga. Pada mi na pamet ovaj hadif. Opravdaj svoga brata. Sjetim se da tog insana ne znam osim po hajru. I onda prvo šta sam uradio brzinom se odmaknem od prozora. Da on ne bi izašao iz da me vidi. Da vidi da sam ja vidio to. I da onda ga dovodim u neugodnu situaciju da mi pokušava i mora da se pravda i da objašnjava. A ja sam nakon toga rekao sebi, ovo sigurno je došao neki džahil, neki kjafir s kojim je trebao nešto da završi. Ili ga je možda pozvao da mu Allahu te bareke vatala nešto kaže. Pa kad je ovaj ne više trpiti, htio da zapali, brat opet da ga ne bi otjerao do kraja, rekao idi tam na balkon. I ovako sam, braće, ovu stvar uzeo. I ovako sam je završio. I molim Allaha te bareke da je uistinu to tako. I molim Allaha te bareke da ne dozvolimo šeitanu da među nama sije šube i smutnje o našoj braći koju znamo samo po hajru. Jer ta vrata ako uspije proći, gotovo je. Nema više zaustavljanja. Jer ti kad posumnjaš i kad te to pobjedi u jednoj stvari, ko ti garantuje da ćeš i druge stvari kada ugledaš i vidiš? I najmanji trun sumnje učinit će te da ćeš ti početi okretati glavu od ovoga brata. On neće znati zašto okrećeš i onda ćete se udaljiti jedan od drugog. I onda neće biti više ljubavi. A kad prestane ljubav, će i rad za Allahu vjeru. Nemoguće je da braća rade za Allahov din, ako ne budu među njima odnosi čisti i zdravi. Nemoguće ako mi ne budemo se mogli okupiti, sjesti, ljudski i razgovarati. Nemoguće je da mi to i drugima dostavimo. Zato, braćo moja draga, Allah te bareke vetala upućuje vjernike. Pa im kaže, ja juhel amenu, in džajakum fasikum binaba, naba, fatabajanu. O ako vam kakav fasik, nepošten insan, neki grešnik javni, donese bilo kakvu vijest, jenu dobro to provjerite. Provjerite je, da ne biste učinili nekome nepravdu, da se ne bi desilo da natovarite nekoga nečim što on to nije zaslužio. I ako se desi, braćo moja draga, da među vjernicima izbije sukob, da se dva brata zavade. Allah te bareke ve ta'ala opisuje vjernike pa kaže onaj prvi aj što smo spomenuli. Innamal mu'minuna ihva fa aslihu bejne Pa onda pomirite vaša dva zavađena brata. In ta'ifetani minel mu'minine ktatalu fa aslihu huma. Ako se dvije skupine vjernika potuku, pomirite im. Poznato nam je, braćo, da je u ovoj situaciji dozvoljeno da instani slaže. Da slaže kako bi pomirio svoja dva brata. Da ode do jednog i kaže šta? Onaj od tebi sve najgore priča. Onaj samo što nije nož izvadio na tebi. Ne vallaj. Nego da mu kaže, priča o tebi sve najbolje. Nikad nisam čuo insana da govori nešto bolje o nekome do on o tebi. Pa kad ovaj to čuje, iako to nije istina, tad ti je to dozvoljeno. Allah ti je dozvolio da tada slažeš. I ovdje vidimo veliku vrijednost i veliki hajr u odnosima među braćom i nastojanju da popravimo stanje među braćom. Pa ćeš otići i ovome drugom isto to ispričati. Pa ćeš onda organizovati kahu i okupiti im i popiti zajedno s njima i pomiriti svoju braću i nadati se hajru od Allaha te bareke ve ta'ala kulu kavli hada wa stakfirullah li wa lakum wa stakfiruhu innamu wa tawavu rahim Bismillah. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم Draga i poštovana moja braćo, molim Allaha te bareke ve ta'ala da ove riječi ostave traga na našim srcima. Molim Allaha azza ve džel da uistinu budemo džemati koji će raditi na uspostavljanju sloge i mira među braćom. da budemo ono što je Allah te bareke opisao ovaj ummet. Kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nas. Najbolji ste ummet koji je izašao među ljude. Zato što naređujemo dobro. Kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Zato što naređujete dobro i odvraćate od zla i vjerujete u Allaha silnog i hvale dostojnog. Nema boljega dobra, nema većega hajra nakon pozivanja ljudi istini Allaha te bareke vatala, nakon pozivanja ljudi da gospodara istinskog obožavaju, da čovjek bude sebeb i uzrok, da se popravlja stanje među Allahovim robojima, da se dešava ono za čim mi svi žudimo, ono što mi svi primijetimo, da nam fali, da među nama nedostaje topline i bratske ljubavi, i u istinu, moja draga, šeitan prokleti dobro zna gdje leži snaga ovoga umeta. Dobro zna da su ashabi radi Allahan, kad bi se ogriješio jedan prema drugom, stavio glavu u prašinu, pa kaže, vallahi, neću je podići sve dok mi rob crnkinje nestane svojom crnom nogom na glavu. Da ubije onaj ponos, da ubije onaj džahilijet u sebi, koji ga je doveo na to da kaže o svome bratu ružnu riječ. Pa onda ovaj velikodušno prašta i ovo je umet i ovo su oni koji su donijeli snagu i pobjedu ovoj vjeri. To su oni koji danas njihovim sebebom mi ovdje uživamo blagodati ove vjeri. Alhamdulillahi rabbil I na kraju da citiramo još jedan hadith od poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa gdje kaže an Abi Hurairata radijallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal kaže od Ebu Hurajre radijallahu an, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao inna Allah je kulu jevmel qiyame u istinu će Allah te bareke ve ta'ala na sudnjem danu reći Ejnel mutehabune bi dželali gdje su oni koji su se voljeli radi moga dostojanstva Gdje su oni koji su se radi mene voljeli? El je u zilluhum fi zilli. Danas ću ih staviti u hlad moj. Je la zilla illa zilli. Dan u kojem nema drugoga hlada. Braćo moja draga, Allah te bareke one koji se budu na dunjaluku voljeli u ime njegovo, radi njega i njegove dobrote prema nama. Stavit će im u hlad na danu u kojem će neki ljudi da se guše u svome vlastitom znoju. Stavit će im tamo gdje će biti sigurni, tamo gdje će biti sigurni od svih nedaća toga dana, toga dana iskušenja, toga dana u kojem će ljudi poželjeti وَيَكُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا Kad kafir uzvikne da sam Bog dom zemlja ostao, La haule wa la kuvvete illa billah. Molim Allaha te bareke da budemo od onih koji ćemo toga dana biti u hladu njegovom zbog ljubavi prema, prema njemu džel i zbog odnosa između nas prema samima nama. Molim Allaha te ta'ala da nam oprosti naše grijehe, da nam se smiluje, da nas uputi na istinu, da nas učvrsti na istini, da nas učini od nosioca i pobjednika na ovoj istini. Molim Allaha te bareke da popravi naše odnose, da zbliži naša srca. Molim Allaha te bareke ta'ala da nas učini istinskom i iskrenom braćom u njegovo ime. Molim Allaha te bareke da učini naša tijela oružjima i oružjima za uzdizanje Allahova dina. Molim Allaha da ponizi kuf, kafire i neprijatelje Islama, neprijatelje Allaha neprijatelja i robova. Molim Allaha Azza wa da ubrza pobjedu svoje istine. Molim Allaha te bareke da kazni nevjernike, da ubrza njihovu propast. Molim Allaha Azza wa da se smiluje svima nama, da nam oprosti grijehe, da nam svima ovdje prisutnima oprosti grijehe. Molim Allaha te bareke da se zavolimo iskreno u njegovo ime, očekujući samo džennet za uzrad. Molim Allaha Azza da prijeđe preko naših pogrešaka. Molim Allaha te bareke ve ta'ala da nas učini i pomagačima istine. Molim Allaha te bareke da ovo vrijeme u kojem živimo bude u našu korist, da bude svjedok u našu korist. Molim Allaha te bareke da ustrajemo na istini i da ostanemo u skupini pobjedničkoj. da ostanemo sve dok ne sretemo naše gospodara Azzaveđala zadovoljan zadovolja فازدعوا دون ذكروهم مجد أمتنا السليم وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسرون الدين قوموا للجهاد